Կառավարության ծրագիրը հավանության է արժանացել։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության խաղակարգավորումը երկու կողմերի խնդիրն է։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է βέρքահավաքը։ Ավարտվել է անգլերենի դասընթացի հերթական փուլը։ Բելգիայում էր Արցախի պետհամասարանի պատվիրակությունը։ Շուտով իր դռները կբացի Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանը։ Ստեփանագերդում տեղի ունեցավ դասական բալետի առաջին բեմադրությունը։ Եվրոպական խաղերի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարությունը Բաքու էր ժամանել 6 հոկանոց կազմով։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի կառավարությունը ղեկավարվելով երկրի սահմանադրության 89-րդ հոդվածի դրույթներով սահմանված ժամկետում ազգային ժողով է ներկայացրել կառավարության 2015-ից 2017 թվականների գործնեայության ծրագիրը, միաժամանակ դնելով իր վստահության հարցը։ Ազգային ժողովի մամլոցարայության փոխանցմամբ ծրագրի քննարկումը խորհրդարանի հունիսի 10-ին նիստում ավարտվել է ժամը 12:50 րոպեին։ Հիմք ընդունելով այն փաստը, որ 24 ժամվա ընթացքում չի ներկայացվել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծ, կառավարության գործունեության ծրագիրը համարվում է հավանության արժանացած։ Թողարկումը շարունակում է Բելլա Լալայանը։ Բնականաբար ընդդիմադիր թևի ներկայությունը պիտի խրթին հարցերի հնչեղություն ենթադրեր, սակայն հիմնականում կենցաղային բամբասանքի մակարդակից հարցերը այն կողմ չգնացին։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է մեկ հոգանոց վերածնունդ խմբակցության ղեկավարի կողմից հնչեցրած հարցին։ Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի ենթատեքստում այս խմբակցությունը հարց է առաջադրում, թե ինչպես կարելի է զարգացնել գյուղը, եթե վարչապետն իր բարեկամների անուններով սեփականացրել է ուխտասար համայնքին պատկանող հողերը։ Հարցը վարչապետը տեղին չի համար համարում հետևյալ պատճառով հարցը պետք է տեղին տալ, ճիշտ տալ իմ եւ իմ ընտանիքի կողմից Ուխտասարի համայնքում մի հեկտար հող չկա վարձակալած։ Եթե կան մարդիկ, որոնք իմ ընկերներն են, որոնք մշակում են, նրանք մշակում են օրենսդրության բաժների համապատասխան վարձակալված պահոստային հողերում։ Անդիմադիր падգամավորը փորձեց պնդել իր տեղեկության իսկությունը հղումանելով գյուղացիներից ստացած տեղեկություններին, իսկ վարչապետը ընդհատեց. Գյուղացիների հարցը տեղին չի, որտեղ համայնքային հող վարձակալված չկա ձեր ասած եղանակով։ Պահուստային հողը վարձակալում է աճուրթային եղանակով։ Ուտասարի համայնքի հետ հերախոսազրույցում պարզվեց, որ վարչապետը այդ տարածքում հողերը վարձակալել նախքան համայնքի կազմավորումը 1997-ից 98 թվականներին։ 2004 թվականին, երբ կազմավորվել է համայնքը, այդ տարածքները հայտնվել են համայնքի հաշվեկշռում։ Ուտասարն ունի 51 տնտեսություն, ընդհանուր առմամբ 700 հեկտար հողատարած տարածք, որից 135-ը վարչակալությանը տրված վարչապետին։ Գյուղում չունենք հողի խնդիր, գյուղացիներից ոմանք նույնիսկ վաճառում են իրենց հողերը։ Ժամանակին նաև վարչապետն ու այլ վարչակալներ մի քանի տասնյակ հեկտար հող են փոխանցել գյուղացիներին, այնպես որ Ուխտասարում հողի խնդիր չկա, ոչ էլ բերքի իրացման խնդիր։ Հերախոսազրույցում մեզ հայտնում է Ուխտասարի գյուղապետը։ Ազգային ժողովի նիստին ընդդիմադիր падգամավորը բարձրաձայնեց եւս մեկ հարց։ Ըստ վերածնունդ խմբակցության ղեկավարի, ազգային անվտանգության խնդիրը արդիական չէ։ Ստացվում է, որ անկախ պատերազմական պայմաններից ու խոցելի իրադրությունից պետությունը պետք է խնայի միջոցները հենց ազգային անվտանգության ծառայության համակարգը կրճատելով։ Իրենց փոխանն իր խոսքում նույնիսկ թերագնահատեց Խարվաճարի դիվերսիայի դեմ ազգային անվտանգության ծառայության տարած պայքարը։ Նրա հարցին վարչապետի պատասխանն ավելի քան հստակ էր։ Եթե խոսում ենք ազգային անվտանգության, մեր պաշտպանունակության մասին, գոնե մի օր կյանքում պետք է երկրի անվտանգության համար ծառայած լինեք, որ դուք իրավունք վաստակեք խոսել ազգային անվտանգության ծառայության կամ էլ պաշտպանության մասին։ Այդ նույն ուժային կառույցների այսօր ծառայողները գտնում են առաջնային դիրքում տարբեր ծառայություններ են կատարում։ Մեր անվտանգությունը, հրդեհների դեմ պայքար են կատարում, որ կարողանանք բերք հնձենք, որ հաց ունենանք ուտելու։ Այո, այդ նույն ուժային կառույցների աշխատողներն են այսօր այդ ամենը կատարում։ Նույն քարվաճարի դեպքի հետ կապած կարողացել են վնասած զերծել։ Գոնե պետք է հասկանալ ինչ է դիվերսիան, ինչ է դիվերսանտը, Եվ ինչպես կարելի է դիվերսանտի դեմ պայքարել։ Գոնե դա պետք է հասկանա մարդ, որ խոսենք դրա մասին։ Եվ եթե չգիտեք ինչ է դիվերսիան, ինչպես են անում դիվերսիան եւ ինչպես կարելի է պայքարել, դրա մասին պետք չէ խոսել։ Այսօր ազգային անվտանգություն եւ մեր բոլոր ուժային կառույցները ապահովում են մեր անդորը առաջին հերթին եւ մեր բոլոր զբոսաշրջիկները, հայրենակիցները հիանում են ներքին անվտանգության, կարգու կանոնով, նման երևույթներով, եթե կա մի մարդ, որը կասկածում է, դա հանրությունը չէ։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հունիսի 10-ին մասնակցել է պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցների համար կազմակերպող անգլերենի դասընթացի հերթական փուլի փակման արարողությանը։ Վարչապետը ողջունելով ծրագրի մասնակիցներին կարևորել է դասընթացի նշանակությունը պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման գործում։ Կառավարման համակարգի աշխատակիցների անգլերենի իմացությունն արդի ժամանակաշրջանում ուղղակի ազդեցություն ունի հանրապետության զարգացման վրա։ Այս նախաձեռնությամբ կառավարությունը խրախուսում է միջազգային շփումների հաստատումը, փորձի փոխանակումը եւ մասնագիտական կարողությունների անընդհատ բարելավումը։ Ծրագիրը չպետք է սահմանափակվի միայն մայրաքաղաքով, պետք է ընդլայնել շրջաններում նույնպես, նշել է Արայիկ Խարությունյանը։ Միջոցառման վերջում վարչապետը հավաստագրեր է հանձնել ծրագրի հերթական փուլի շրջանավարտներին, հորդորելով ակտիվորեն կիրառել օտար լեզվի իմացությունը մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանը հարավային թևում մայիսի 31-ից սկսվել են հացահատիկի բերքահավաքի աշխատանքները։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի այս տարի եւս Իշխանադար ծողում, որը տարածքի համար կենտրոն դեր է կատարում, ստեղծել է բերքավաց անկորուս իրականացնելու եւ հակարդեհային շտաբ շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Հովսականի Թոմասարի եւ Որոտանի ցարարթերում գործում են հակարդեհային ենակետեր։ Ըստ շրջակազմի աշխատակազմի գյուղվարչյան պետ Լևոն Սիմոյանի տեղեկության հունիսի 10-ի դրությամբ շրջանում ընդամենը անցել է 251 հեկտար ածխապիկային մշակաբույս, հիմնականում կարի։ Միջին տեղկատվությունը կազմում է 39 ցենտներ տարուց ընդհանուր ստացվել է 9600 ցենտր գարի։ Նշված օրերի ընթացքում մրբեհի օջախներ են առաջացել տարբեր վայրերում, սակայն նշեջներին եւ կամավորականներին աջողվել է շուտ մարել գրակը եւ վնասը քիչ է կազմել։ Ցանկատարածներում իրականացվում է շեղացված երթապահություն, որտիսի հնարավորինս կանցնեն հրդեհների դեպքերը։ Հացատիկային մշակաբույսերի ընդին զուգահեռ շրջանում կատարվում է նաև կանանացանի աշխատանքներ։ Ուստային թևի Լեռնովիտ Մոշատա հակ համայնքներում համապատասխանաբար կատարվել առուտություն 120 եւ 140 հեկտար հաճարի ցանք։ Հակում եւ Մոշատաղում համապատասխանաբար արվել է նաեւ 10 եւ 30 հեկտար կարուցանք։ Շրջանի հարավային թևի 8 համայնքներում ընդհանուր կատարվել է 243 հեկտար եգիպտացորենի ցանք։ Ամենաշատը 120 հեկտար ցանել են Նիշնավանում։ Բացի Արցախից վերջին տարիներին մշակում է նաև անասնակեր, օրնկան եւ արվույթ։ Այս տարի ընդհանուր կատարվել է 115 հեկտար արվույթի եւ 416 հեկտար օրնկանի ցանց։ Հունիսի 10-ի դրությամբ կատարվել է մոտ 40 հեկտար կարտոֆիլի, 90 հեկտար ատիկան դեղենի, 230 հեկտար բանջարաբոստանային տարբեր մշակաբույսերի կառնանացում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլին եւ հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու բանակցային խաղաղ ճանապարհով հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հստակ ամսաթիվը դեռ անհայտ է, բայց մենք կայցելենք երկու մայրաքաղաքներ եւ դա հարցերից մեկն է, որ կքննարկենք։ Այս մասին նշել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Երկու նախագահներն էլ հայտարարել են երկխոսությունն ինտենսիվացնելու մտադրության մասին, եւ համանախագահները կօգնեն նրանց հեշտացնել այդ քննարկումները, ընդգծել է Ուորլիքը։ Հունիսի 11-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1995 թվականին ծնված Էդգար Գենադիի Մելքոնյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ալի Քայդիին եւ բարեկամական խմբի անդամներին։ Գալուսակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, իսկ համագործակցությունը շարունակում է զարգանալ փոխվստահության մթնոլորտում։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է նախատեսված ժամկետներում տնտեսական ծրագրերի իրագործումը, ինչը հնարավորություն կտա հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնել որակական նոր աստիճանի։ Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ալի Քայիդին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար կարևորել է երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների ակտիվ համագործակցությունը։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից նա նշել է, որ այս հարցում Իրանի իշխանությունները վստահ են, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Հանդիպման ընթացքում գալուս Սահակյանը Ալի Քայդիի հետ քննարկել է երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցեր։ Մասնավորապես քննարկվել են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը, խորհրդարանական կապերի ակտիվացմանը, բարեկամական խմբերի գործունեության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան Լատվիա բարեկամական խմբի ղեկավար Էդվարդ Շարմազանովը հունիսի 11-ին հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Լատվիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիտա Գավելեի հետ։ Էդվարդ Շարմազանովը կարևորել է հայ-լատվիական բարեկամական հարաբերությունների հետագա զարգացումն ու խորացումը։ Անդրադառնալով արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաշողովին Հայաստանի մասնակցությանը նա ընդգծել է, որ գագաթաշողովն ապացուցել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները պետք է շարունակեն զարգանալ բնականոն հունով։ Ըստ նրա Հայաստանը անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը շարունակում է կարևորել Եվրամիության հետ երկխոսությունը։ Էդվարդ Շարմազանովը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարևորել է Արցախյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում երեք հայտնի սկզբունքների հիման վրա, նշելով, որ հակամարտությունների կարգավորման ուղին պատերազմը չէ, ինչի ջատագովն Ադրբեջանն է։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը կարևորել են խորհրդարանական եւ միջկառավարական մակարդակով փոխայցերը, երկկողմ կապերի ամրապնդումն ու փոխգործակցության խորացումը։ Արցախի Պետական համալսարանի եւ Լուվենի Կաթոլիկ համալսարանի միջև 2014 թվականի հոկտեմբերին ստորագրված համագործակցության հրճակագրի շրջանակներում 2015 թվականի հունիսի 7-ից 10-ը աշխատանքային այցով Բելգիայում է գտնվել Մայր բուհի պատվիրակությունը ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Կայացած հանդիպումների ընթացքում նախանշվել են համագործակցության հետագա ուղղությունները, քննարկվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ուսումնական եւ հետազոտական ծրագրեր։ Սեպտեմբերին Շուշիի նորակառույց արհեստագործական ուսումնարանն իր դռները կբացի սովորողների առաջ, այս մասին նշել է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը, հավելելով, որ ուսումնարանի դասավանդող վարպետ մասնագետները վերապատրաստման դասընթացներն անցել են Ֆրանսիայում։ Արհեստագործական ուսումնարանում կարող են սովորել 9-րդ դասարանն ավարտած աշակերտներ, եւ ուսումնարանը նախատեսված է 450-ից 500 սովորողների համար։ Ժամանակակից բոլոր պայմաններով ապահովված ուսումնարանում մեկ շաբաթ սովորելով աշակերտները փորձուսուցումը անցնելու են շինհարտակներում, որի դիմաց կվարձատրվեն, ասել է Պասպորակ Կարապետյանը եւ ավելացրել, որ առաջին տարում վարձատրությունը կլինի ամսական բազային աշխատավարձի 40%-ի չափով, երկրորդ տարում 50%-ի, իսկ երրորդում 60%-ի չափով։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ դասական բալետի առաջին բեմադրությունը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Արցախի Պարիպետական համույթի դասական բալետի առաջին բեմադրությունը։ Պարիպետական ուսումնարանի ուսանողները ցուցադրեցին տարբեր հանրահայտ բալետների վարիացիաներից հատվածներ, ինչպես օրինակ Կորսար, Դոն Կիխոտ եւ ամենավերջում Ազատ ոճը, որը հիմնադրվել է բոլորովին վերջերս։ Համույթը գրեթե ամեն տարի համերգներով հանդես է գալիս նաեւ օտար բեմերում, օրինակ Իտալիայում, Հունաստանում, Ռուսաստանում եւ այլ երկրների բեմերում, մասնակցում տարբեր ազգագրական փառատոնների, գրանցում հաջողություններ, ասում է համույթի ներկայացուցիչ ներկայացուցիչ Վալերի Մնացականյանը։ 2013-ին նաև մենք մասնակցել էինք Կրեմլում կազմակերպվող Տաշին մրցանակաբաշխությանը։ Տաշին նույնպես Armenian Music Awards-ին նույնպես ապարգևատրվել ենք որպես հայկական մշակույթը պահպանող համույթ եւ նաև ամեն տարի Բերթամույթի գերաստական ղեկավարը Կարեն Գևորքյանը մշակում է ծրագիր եւ ամեն տարի այդ ծրագիրը մենք ամբողջ Թուրքին ենք ցուցադրում։ Այսօրվա ցուցադրության գաղափարն էր ապացուցել, որ հայը կարող է ոչ միայն հայկական ժողովրդական ֆոլկլորը ներկայացնել միջազգային բեմերում, այլ նաև հանրահայտ բալետը, քանի որ ինչպես փորձը ցույց է տվել, ունենք հայտնի բալետմեյստերներ, ովքեր մեծ հաջողություններ են գրանցել այս ասպարեզում։ Աննա Ղուկասյան, այսօր մարզասերների համար Եվրոպական առաջին մարզական խաղերի համար Բաքու ժամանած Հայաստանի պատվիրակության մամուլի պատասխանատու Կարեն Գիլոյանը նշել է, որ անվտանգությունը բարձր մակարդակի վրա է, ամեն ինչ ըստ պայմանավորվածության եւ մեզ տրված երաշխիքների է։ Հայաստանի պատվիրակությունը Բաքուի է հասել հունիսի 13-օյան։ Մեզ օթանավակայանում դիմավորեցին անվտանգության աշխատակիցները եւ անմիջապես ուղեկցեցին Օլիմպիական ավան։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարությունը Բաքու է ժամանել 6 հոկանոց գազմով, պատվիրակության ղեկավար Հրաչյա Ռոստոմյանի գլխավորությամբ։ Ես Բաքվում կմնամ մինչև խաղերի ավարտը, իսկ մարզիկները ըստ հերթականության կգան, կմասնակցեն եւ կվերադառնան Հայաստան։ 2007 թվականին Բաքվում կայացած ըմշամարտի աշխարհի առաջնության ժամանակ այստեղ մտնոլորտը շատ ավելի ծանր էր, իսկ պայմանները վատ, այժմ ավելի թեթև է մտնոլորտը։ Առաջինը մրցակորգեն դուրս գալու հունար ռոմեական ոճի ըմբիշները, ասել է Կարեն Գիլոյանը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարար առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռավորությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է